Renggaing tamparkan toneneng neng neng pindo cadri neng kajar kementerakan yang kengrega kali ratin aku ngotor ratin sedih. Aneng kikang keparnayun. Ing noton nurwati Prabu Batoro Kresna. Ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena ya Prabu Patmanaba ya Prabu Danardana. Sigur genya ngatral ngasa toto ngistigil binaturoto. Mengerakan ingkang rai raden Aryo Werkudur. Kuin raden Januko Sumrambeng poro putra sentono tuin kurwadyo bolo. Blabar pindo dadu sirping pasuanan kawijil pangandikan ulang sinunoto ngamartu. ngamartu.

Prabu kadang kula werda ingkang rayi ngaturaken pambagya panakrama Kakawrap pipa pamuji penyayi kados mboten kirang setunggal menapa praptanipun ingkang ngeroko Ndwarawati. Eh, Jeliteng sembaku sembahku tampanono. Iya Dimas Werkudara tak trimo. Senajan ingkang rayi ngaturaken sungkem pangabekti Koko Prabu, Yayi dono Wikara tak tampa kanthi bunga Yayi. ingkang rai ngaturaken sembah pabekti Koko Prabu senajan ingkang rai ngaturaken pabekti Koko Prabu Dimas kembar tak tompo kang tibungan Dimas Arjuna wonten paring pangendika ndangu dumateng ingkang rai Rikala semana nimbali marang ponokawanmu Kakang Semar Badranaya Apa sababe Kakang Semar ora sibo caos ngaturaken kawringan bilih ponokawan Petruk murca tanpa taliworo menika ingkang nimbulaken sungkawanipun Kakang Semar pramila wedal samangke namung dipun pasraken dumateng rasa paduka Koko Prabu keparang kapenggalya ingkang dados sungkawanipun Kakang Semar Badranaya umengkono Dimas Koko Prabu kados pundi ayu pramila kawontran ing negari Ngamarta tansah wonten-wonten kemawon cobining Jawata. Amargi Kakang Semar Badranaya ingkang sanget sungkawa katilar murca dening Petruk Kantong Bolo. Ing mangka yen to menika mangke ponokawan boten saged kempal malih. Kula kinten saya dangu animbulaken bebendu ingkang langkung ageng. amargi kakang Semar Badranaya ingkang nampi sungkawa saking keparinge Jawata jagat dewa patuh raging gumunaken sanget ing atasipun kakang Semar Badranaya dipun tilar pitruk kantong bolong mboten dipun pamiti menika ateges pancen pinangka dados cobinipun Kakang Semar ugi kinarya cobinipun para kadang kula ngamarta. Yayi. Mboten wonten awonipun ingkang raka sungedya niti priksa pusaka kaca paisan. Kados pundi dawing jawata menggah sungkanipun Kakang Semar Badralaya sampun dipunaturaken dhumateng kadang kula Yayi Arjuna. Ingkang rayin nderek ambiyantu keparingipun Koko Prabu Agus Semono Gondherek mbiyantu kersane Kresna Kakang. sumeraino semu pangiwang aruna kadinetraning agora po sabdaning kukilah panco petoke ngayam wono carita deringan tos kewatawis dangu nggih samya imbal sono menggali sungkawipun kilas Semar Badranaya kutapu Ingin kepelajar kapian dembong agung manduro. Ingin duk rikulo semanten keraton ngastino kaitalan dampar kentono. Kadang kula werda Kaka Prabu Baladewa ingkang rai ngaturaken pambagya rawu paduka. Kula tampi kanthi pingayahi kados mboten kirang sunggal menapa. Ingkang rai ngaturaken pambagya rawipun Kaka Prabu Yayi Kresna tak triwa Yayi. Bule kakangku padha basuki kula ngaturaken pambagya rawu paduka Kaka Prabu. Dimas Werkudara rancana kotak tompo kanthi bunga. Senajan ingkang rayi ngaturaken pabekti, kula semanten ugi ngaturaken pabekti Koko Prabu. Ya Dimas kembar wis tak trimo. Kejawi saking menika Koko Prabu. Animbulaken kageting manah kula sak kadang ngawit rawuh paduka kados semengko pengawak brojo. menapa ing aminangka dukitan ing penggalih saja amengku sungkawa kaka Prabu jagat dewa Bathara pun kakang prapta wonten negari Ngamarta mboten sanes kejawen namung ngaturaken kedrawasan yen rikala semanten pepanggihan kraton Ngastina mboten wonten malih ingkang dipun rembak kejawen namung sumpenaning Jawata ing samuntinampi dening Yai Prabu Joko Pitana Deringan tos watawis dangu wonten utusan saking kraton ngloji dengoro ingkang sowan nami Patih Bayu Tinoyo. Nyun ngampil dampar kencana mboten dipun parengaken amargi para Kurawa ngrumaosi yen wonten ing ngriku namung sakdermi ngreksa. Ing kagungan para kadang kula ngamarta. Ngantos dados Pancakara namung elok ing kawontenan sak sampunipun Bayu Tinoyo atrih kalian kula. Lajeng Nyai Prabu Joko Pitana mijil saking kedaton tawang-tawang tangis. Bilih alok kedaton menika kedalan pusaka dampar kencana saged musna saking kersanipun piyambak. Ing mengaten kula sumanggaken wonten ngarsanipun Nyai Prabu Puntadewa apa dene Nyai Bratakrasa. Coba dititi priksa apa iku ana durat moko apa pancen dampar iku murca saka kersane dhewe. Tresno sinayang manggilong mangrok mining Mangrok mininge cakra baskara kang kumitir mijil sangking Astor ngeling ana doaning puncak ing gunung pancatnya no pinetik winejang sang patmono ba Prabu, kepiye Yayi? boten badhe lepat ingin dados ngendikanipun koko Prabu. Pancen rikala semanten Patih Bayu Tinoyo Suwan wonten ngistira menika beto rencang. Inggih langkung Setimondra Guna kawegiganipun mumpuni saged mateng pengelmunan boten wonten ing samya uninga. ngantos dusta pusaka dampar kencana tuh yai jagat iki layan mengkono mung sabar nak pasrah Kyai Prabu Bathara Kresna yen nganti dampar ngesti ora bisa kundura teges para kadang kumamartoh kang kailangan kula sumanggaken kados pundika kok Prabu yen mekaten yai keparing ingkang raka minta pamit rumiyin badhe dawuh dhumateng para putra supados manjing dados dem suring toya. Kula mbet wonten wengkon ing kraton ngloji tengora. Mboten sanes nyumanggaken sena apa. Ayo nyuwun pamit Kyai Prabu pun Kakang derekno ya. Mbar kakang jalu pamit kula nyuwun pamit Koko Prabu ya to Dimas aja kaya bocah cilik. Pun Kakang minto pamit Kyai ngatos-atos Koko Prabu. Wadya Balakura Mirisang Narapati Karna nuwun wonten paring pangandika. Apa dene dimasen caki kados bundi kora. Iki pepanggen kraton Ngamarta tanpa kanyono-nyono kerawan Koko Prabu Baladewa. Ing ngawasi Koko Prabu ngendikake yen to dampar kencana kuwi dicolong karo kongkonane Ratu Ngloji Tengara. Menika kados ragi magepukan kalian rikala ingkang putra ngawatawati paman Janaka. Sababe apa? Kula pinanggih kalian Nalindra pengakenipun telukan saking loji tengara menika. Piyambakipun badhe mboyong wa Bathara Kresna supados kersa jumenengaken Nalindra ngelenggaken dampar wonten kraton Ngloji Tengara. Eh, Lha edan ora patut. pitongger saking mangkon. Jeneng sira Jawa Dikangilan. Jajal caketana kraton Loji Karepe kepiye nyolong dampar kencana yen pancen kepingin dawa murid prayoga banjur enggakno. Yen pancen tindak ora manut meratandhani yen dhewe pancen duwe rasa milik marang pusaka dampar iku. Becik budi sembadani bongo dirampungi nyuwun pamit nyuwun pamit kawrawuh. panjenengan matur dateng ngersaipun Gusti Nata Agung Amarta niku wau kula terus dipun dukani. Eh yen kula didukani namung mergi mboten sowan-sowan kedhuwung kula mboten ajeng melu ngamarta mawon. Koko Prabu paring duka Kakang Semar. malah bakal diwangi priatin nggonmu bakal golek anakmu Petruk. Weh saestu iya eh nolo gareng apa pak suju menu ora suju menu ki cara ngene bentaramu janaka kuwi satra sing berbudi budi bawa lunggar penggali ayo nek ngono kowe aja padha kelayatan netepi kewajiban padha nyambut gawe kaya adate awit adimu Petruk bakal diwangi-wangi golek itu le iya nyambut gawe kaya adate gong ora ayo ngono ku yo karang gawe tombo kesel ki yo gentenan Amerika bemong ngecake karo mbuktekne nek pancen bisa sumrambah hmm. gawane gareng ku yo gentelan tak cekel ku dicekel Bapakmu jenenge pancen apik ngono kuwi ubengane tak gambarake tas nembang girong kunjuk nyekel gender sing entah gender penro yuk nyekel gabang gentenan sing gabang nyaron utawa ngasu sing ngempul kon ngendang sampeyan yo tawake. Wani pira iki ngono. Kowe ki sing ora. Dadi jenenge kabeh mau padha ngecahi karo gaweane ngono. Padane kaya bapak tas nyemar kuwi nyekel gaweane gareng ngono. Ayo mengko aku tak cadangang. cacangan ki apa? Lu cacange ndoro jan ora iso tindakku tak janoko ngono lho. Ayo ora apa-apa bocahe dhewe kok ora. Wong nek ora kalah bocahe dhewe bocahe dhewe aku ra di bocah kowe. Eh, senengane anak-anakne padha bebedhek karo bapakne. Wong tuake ribut akeh bune kaya lewong. Iya. Anak panjang lewong ajuk anggap priye. Ayo aja kaya mengkono kuwi ditung-itung kepriwe carane ngono. Amri bejane awakmu ke apa ngidul apa ora petha ya Pak Sak menika lajeng kersaipun Bendoro badhe tindak dhateng. Kakang Semar amargo Koko Prabu nampa ngendikane Koko Prabu Baladewa. Nggih. Iki pusaka dampar kencana ilang dicolong ratu ngloji tengoro. Kersane bakal maut ing kraton ngloji tengoro nemoni ratu ingkang ana kono. Lah jenenge sinten? yen miturut pawarto jenenge Prabu Wel Geduwel kuwi. Ora dene kuwi pranakan saka ngendi? Sing jenenge Prabu Wel Geduwel Beh. Sing Wel Geduwel Black. Beh kok yo nggon Black sing disenengi kok ora. Blego kan nek pancen wis ora nek ora panas ya ora enak. Mulane golek bangun bangun kae. sing tengen nyekel wae kuwi sing kiwa nyekel tempe ala yen mekaten Gus amun ngantos kadal warsa suami lajeng kula dherekaken iya Kakang Semar tinggal nututi tindake Koko Prabu Ndoro Watengaten teh